ano G, sigurado ka na dyan. Ano naman G, napag-usapan na natin yan dito kapag ganyan. Mabilis lang yan, wala na nagbabantay oh. Basta ikaw bahala sa, sa loob G. Dito na tayo G. Sige, basta, do it na yan. Ano, tara? Tara, tara. tara. Game 2, man. Tara. Laging up up on it, pusa laging loaded Usapan diskape upak namin open Diamante sa aming bibig, ngipin namin coated Gusto mo silipin, DNA namin coded Laging up up on it, pusa laging loaded Usapan diskape upak namin open Diamante sa aming bibig, ngipin namin coated Gusto mo silipin, DNA namin coded Alam mo dati pa ako inaabangan ah, sa kanta na malaman Pati sa daan mga mali na lagi kong pasan Pinakawalan, tutok sa aking sulat Pinutok ko na kamalaya Mga tema sobrang chill na pa shit Wow, babae na kasama sobrang thick though Grabe kung pumama, sige sit low This is shit, motherfucker, call me gizmo Laging kargado, na parang sindikato Galawang veterano plano Nais lagi umangat sa ula parang eroplano Sobrang taas di kayang abutin kasi yun yung plano diba? Simpleng tao, aral mula kay Glock 9 Init na linya, grabe tawag sa akin hotline Pag bumaba ang tropa lahat nakagang Sign mascara parang mankind, tutong gamit carbine Laging nakakonit, pusa laging loaded up on Usapan diskape, utak namin open Diamante sa aming bibig, ngipin namin coated Gusto mo silipin, di inin namin coded Lagi nakabonet, pusa laging loaded up on Usapan diskape, utak namin open Diamante sa aming bibig, ngipin namin coated Gusto mo silipin, di inin namin coded Bakit ba lagi na lang kayo nakaskimas? Kailangan ba talaga yan? Tangin na mo, walang bogus ito sa'yo Parang bonus, lakas ang solid ng chorus Parang yung boses ni Moses Papuntang boli ng solid pa kahit gobas na gobas Nakatingin sa hinaharap parang focus sa oso Mga naging multo sa paningin Walang sinabi parang manikin Lahat ng gusto pa makatikim Kinamayan lang para panisin inaabot langit Ang arin na pang-isip lumalalim Anumang galit baliwala din ulat Binubuga ko sa hangin Sugat na napala ko sa lalim Bungay mga ganitong atake Ooh. Lagi nakabonet po sa laging loaded Usapan diskape, utak namin open Diamante sa aming bibig, ngipin namin coated Gusto mo silipin, di namin coded Laging nakabonet po sa laging loaded Isapan diskarte, utak namin open Diamante sa aming bibig, ngipin namin coated Gusto mo silipin, di hindi namin coated Oras na dadalhin ang hangin, walang salapit Wala din pagkain, pero maniwala ka lang sa iyong dalangin Sabayan ng kilos, lahat tayo pagbalain Bakit hindi? Up on it, eh, Busse lagin loaded Busse an die Skappe und macht Namen open Diamante Samen gebägt, liebin Namen coated Bist du in sie lieben, die in den Namen coded Lagin up, up on it, eh, Busse lagin loaded Busse an die Skappe und macht Namen open Diamante Samen gebägt, liebin Namen coated Bist du musst sie lieben, die in den Namen coded G. G. Ano G. Ano, pasukan na natin yan. Anong papasukin dyan, Gagi? Ikaw nagsabi sa akin dito eh. Ano, duit na natin yan. Hindi, teka lang, teka lang. Gagi, kung busin na lang kaya natin to. Oo. Oh. Ngayon pali! Eh. young, God.